En gammal ungkarl ska man ej förakta Han gör det noggrant och han gör det sakta En gammal ungkarl ska man ej förakta Han gör det noggrant och han gör det sakta Och om du sedan så gärna vill så kan han göra det en gång till 川なんですよ、